gangue do consciente, neguinho. Pega a fita. E aí, bueno. no chão, infância pobre, moleque objetivo. Queria estourar os cofres, só que sobrava juízo. Manteve os pés no chão, sempre batalhou. Não desistiu do seu sonho e papai abençoou. Desde menor pela quebrada, no caminho certo. Não usou ninguém de escada para obter o progresso. Com o seu talento raro sabedoria Manteve os pés no chão, passando a visão de cria Mas não foi fácil assim, nem sempre a gente ganha A vida é um jogo de bate e apanha Mas isso é aprendizado e levo adiante Não entrei na vida errada e hoje eu vivo do funk Mas não foi fácil assim, nem sempre a gente ganha A vida é um jogo de bate e apanha Mas isso é aprendizado e levo adiante Não entrei na vida errada e hoje eu vivo Quando do funk Quando começou a andar, os comédia apareceu Muitos até diziam dizia que era até amigo meu Mas agora é fácil criticar, jogar na cara Mas quando eu precisei, ninguém pulou na minha bala Mas tá primão, vou te mostrar Que com a humildade a gente pode chegar lá Esse cifrão não vai mudar Eu tenho minha postura e sem me pôr no meu lugar Tô na minha melhora e elas pousadas no pai Mas não vai ter tão fácil, nesse golpe nós não cai E a é de fé sempre me ajudou. Essa se merece e tem todo o meu valor. Eu na balada do funk vi que meu som explodiu. Conquistei a quebrada, rodei por todo o Brasil. Soltando a voz, passando essa visão que é difícil, mas não é impossível não. E eu cresci humilde menino sonhador. Sempre corri atrás do meu e não tô de caô. Sou um molecote da favela, mais uma revelação. A favela venceu e eu sou. Moleque doido, persistente, veio da comunidade. Dia a dia, passo a passo, foi várias dificuldades. Mas não desanimei, mantive os meus pés no chão. Moleque doido, persistente, veio da comunidade. Dia a dia, passo a passo, foi várias dificuldades. Mas não desanimei, mantive os meus pés no chão. Um forte abraço, pega fita. Eu sou da favela, vim do gueto. E meu foco é ser milionário. Atenção pra todos que gastou. E os falsos nós deixou de lado. Então vai, mostra o dedo do meio. Pra todos esses recalcados. Mas o da favela que venceu Mas o menor abençoado Giro girando, voltando batendo mais forte Do que o soco do Mike Tyson Pros, pros criticantes que falaram que eu não ia conseguir Hoje nós tá enjoado Do meu passado absorvi tudo que foi pra mim um grande aprendizado. Nunca pensei em desistir, porque sei que Deus sempre esteve do meu lado. Essa letra louca me tirou da boca Me livrou do laço do passarinheiro que queria me levar E hoje eu tô de boa, com a minha coroa Valorizando quem valoriza As minhas lágrimas não foram em vão Os meus joelhos dobrados no chão Pedindo proteção, fazendo oração Pros anjos me guiar Tcharam colete de fé. mais um visionário maloqueiro que firmou o pé. Lutou, rezou, caiu, venceu, fechou com Deus no 10 a 10. Carta na manga, colete de fé. mais um visionário maloqueiro que firmou o pé. Caiu, lutou, rezou, venceu, fechou com Deus no 10 a 10. Dia de luta, dia de glória. E hoje o dia da glória pode pra que ele chegou. Oh, oh uma melhora pra coroa. Batalhei, não foi à toa, e o sonho se realizou. Na minha favela hoje eu corto de foguetão. Não tinha um trocado nem pra andar de busão. Mantive a fé em Deus, o sonho se concretizou. Obrigado, meu Senhor. Quando nós estava embaixo, ninguém dava uma atenção. Agora aqui no topo, nosso som corre esse mundão. Mas agradece ao nosso Deus que nos manteve de pé. E agora com esse som eu vou seguindo com muita fé. Vencer. pra lá os invejosos que desacreditou Venceu, favela, favela Venceu, pra conquistar nós trabalhou e Deus nos abençoou Deixa pra lá os invejosos que desacreditou Obrigado meu senhor Eu te abraço DJ Bueno, meu parceiro